Tumba patundu. Hey, hey, hey. Tumba patundu. Tumba patundu. Vagabundo, caralho. dela rebola, muito louca de cachaça. Hoje tem pali na tribo, índio quer fazer fumaça. Hoje tem pali na tribo, índio quer fazer fumaça. Ela joga pepega pro lado e pro outro e não quer saber de nada. joga pepega pro lado e pro outro e não quer saber de nada. Hoje tem pole na tribo, índio quer fazer fumaça. Hoje tem pole na tribo, índio quer fazer fumaça. A camisinha agora é meu guarda-chuva. A camisinha virou meu guarda-chuva. Uga, uga, uga, uga, uga. Tá chovendo bom. Uga, uga, uga, uga, uga. Tá chovendo bom. Tchaca, tchaca, nabu. Tchaca tá das novinhas, tchaca, tchaca, nabu. Tchaca das novinhas, vai vai chapa chapa na pica. Vai chapa chapa na pica. Vai, vai chapa chapa na pica. Vai chapa chapa na pica. Vai pra chapa chapa chapa chapa. Chapa chapa chapa chapa, Maria. Tá tezinho na pica, Vai pra chapa chapa chapa chapa. Vagabundo, é. <laughs> caralho. Bexiga dela rebola, muito louca de cachaça. Hoje tem pali na tribo, índio quer fazer fumaça. Hoje tem pali na tribo, índio quer fazer fumaça. Ela joga pepeca pro lado e pro outro e não quer saber de nada. Ela joga pepeca pro lado e pro outro e não quer saber de nada. Hoje tem pali na tribo, índio quer fazer fumaça. Hoje tem pali na tribo. Me deu café da fumaça. A camisinha agora é meu guarda-chuva. A camisinha virou meu guarda-chuva. Uga, uga, uga, uga, uga, tá chovendo bom. Uga, uga, uga, uga, uga, tá chovendo bom. Tchaca, tchaca, na bu. Tchaca da novinha, tchaca, tchaca, na bu. Tchaca da novinha, vai, vai, tchapa, tchapa na pica. Vai, tchapa, tchapa na pica. Vai, vai, tchapa, tchapa na pica.